hula danzado contra o alta sango premo. Ne ciam deves esti curado au biciclado, ancau hula danzado malaltigas la sango premon. La suficias practici tiun danzon el Havaio unu foie en semaino. Tio almenau validas por ge Havaianoi sonas unua vide quasau esti farite por beleta gazetara comunico. Hula danzado por la sano. Sed la hula studaggio havas plida fono ol nur idilian comerzan informon pri Havaio. Char ec se Havaio aperas al visitantoi de la insularo, reviga cae mal la polinesi devenai pralo giantoi de Havaio ne ciam fartas tiel bone. Ili havas essence pli altan riscon por celcae malsanoi. La quoto de cor malsanoi cae apoplexioi estas quaroble pli alta ce pra logiantoi ol ce aliai logiantoi, clarigas clinica psicologo de la Universitato de Havaio li occupigas tie cefe pri san demandoi de la pralo La psicologone unua foie plenumis studagion pri hula danzado. Oni jam povis montri positiva in efficoin por la psica stato de la homoi, plida comuna sento, interna pli fortigio, mal plida perceptata discriminatio en la ciutago. Li ancao iam estis mesurinta che la consumo de energio de unu horo da hula danzado ne estis tro for de corpo pilcado au de piciclado. Cio aspectas quasau ciel mal streccia exerzo, tio tamen estas seriose considerinda corp exerzo. En la nun publicigita studajo, ge pacientoi kiwi practicas hula dansadon, ca cies sango premo, malgrau medicina curatsado, antaue estis super nivela, povis atingi pli sanan nivelon de sango premo. Ducent tri Hawaii de venai homoi, octec procentoi el ili virinoi, averagia agio quindec occhiaroi, partoprenis en la studagio, ciui ricevis instruccioin pri pli sana vivo stilo cae pri condutado rilate al alta sango premo. Nur la duono tamen tansis hulaon, unue du foie en semaino, tiam nur ancorau unu foie. La hula gruppo povis presenti average signifan malaltigion de la sango premo, cae ancau post unu iaro, povis teni tiun sango premon je tiu pli bona nivelo. Estas ne nur la movigio, kiu causas la positiva neficon, aput la corpa streccio, la comuna hula danzado, al portas socian comunetson, cae donas culturan senton. Hula creas spezon de familio, diras la psicologo, oni nomas unu la alian hula frato au hula fratino. Cai existas tiu spirito de aloha, tiu amo unu por la alia, cai respecto por cio, cio estas circa uni. Ne estas nur danzo, sed vivo stilo. Tio iras pli profunden ol tio cion Hollywoodo montras. Hulao racontas ofte tradizia in fabelo in caimito in kai gi estas portanto de la havaia culturo plei gravas ce cronica e malsanoi che paziento in eccesso praktiki positive changitan conduton en pli frua prilumigoi oni estis constatinta che tipa i vivo stila i programoi pri la malaltigo de la sango premo qui estis exemple directitae al treinado en train studio, au al curado, estis por Havaiai pralogiantoi enuai, au multe costai, cae estis antau tempe finitai. Ni constatis che pralogiantoi desiras changion de la vivo stilo, ciu basigas sur grupa cunagado, ciu congruas cun culturae valoroi cae perspectivoi, diras la psicologo. Tial oni provis apliki hula danzadon por la sano. Danzado, kiel unua pascio por pli activa vivo maniero, estes interesa ancau protio, char gi estas socia, sed oni ne devas concuri cun iu alia. La cultura aspecto, cun kiu oni povas identigi sin, eble ne estas cie tiel profunde en radicigginta, sed existas en plei multae landoi tans offertoi ciui basigas sur longa tradizio. Cai tion capablas ancau simple la conata socia danzado, ciu valso au tango.